الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بعد أما بعد شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكير رحمنا أمان fikia mtume sallallahu alayhi wasallam naendelea بشانه hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam tuko katika hadithi ya tisa hadithi ambayo ni ya aliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف واختلافهم على أنبيائهم Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema maana haitukum anhu fajitanibu yale vitu ambazo nimewakatazeni nimewakataza basi epukeni nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema vitu ambayo nimewakataza muepuke nayo ambaye ni mambo ya haramu wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum na yale ambayo nimewaamrisha basi tekelezeni fa'adduhu yani tekelezeni mastata'tum qadri ya uwezo wenu fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika waliangamia waliokuwa kabla yenu Mayahudi na Nasara na wengineo sababu ya wao kuangamia ni kathratu masaili kuuliza maswali mengi swali ambaye si swali ya kufaidika nayo swali ya kusumbua manabii kama tunavyojua katika suratul baqara waliambiwa wachinje ngombe wakauliza sifa zake umri yake kazi yake inafanya nini hiyo ndo sababu ya wao kuangamia na kukuwa sababu wao hizo maswali yao nimekuwa ni sababu ya kufaradhishiwa ama wafanyiwa wajib kitu ambaye haikuwa wajib kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam anahadharisha masahaba na umma wake pia yale ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watekeleze kadri ya uwezo wao lakini yale ambaye amewakataza waepuke nayo kwa sababu kujizuia na kufanya kitu <clears throat> gani ngumu kufanya kitu ndo ngumu Tume sallallahu alaihi wasallam anasema waliangamia waliokuwa kabla yenu kwa sababu ya wingi ya maswali yao wa ikhtilafu ala anbiya na wao kukhalifu manabii wao walikuwa wana khalifu manabii bila sababu min alfawaid allati najiduha fi hadha alhadith yani min miongoni ma fawaid ambayo tunapata katika hii hadith wujubu alkaffi amma naha anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam ni uwajibu wa mtu kukatazika na yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره yale yale vitu ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam akikataza kitu basi amekataza kidogo yake na kubwa yake kitu kama hiyo Famathalan nahana 'anir riba fayashmalu qalilahu wa kathira. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza sisi tuepuke na mambo ya riba. Kwa hivyo inakusanya inaingia chini yake iwe ni kidogo iwe ni kubwa bado makatazo ni yale yale Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza wingi wake na kidogo yake anna al-kaffa ahwanu min al-fi'l yani mtu kujikataza na kitu ni rahisi kuliko kufanya jambo lianna nabii sallallahu alaihi wasallam amara fil manhiyati an tujannaba kullaha kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha katika yale ambaye amekataza watu wakatazike nayo yote lianna alkaffa ashal kwa sababu mtu kujikataza amekutufanya kitu ni rahisi annahu la yajibu fi'lu al illa ma kana mustata'an na miongoni mafaida ambayo tunapata katika hii hadith ni sio wajib kufanya mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha isipokuwa ile ambayo mtu anaweza kadri ya uwezo wake liqaulihi ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum mtume sallallahu alaihi wasallam yale ambayo nimewaamrisha basi tekelezeni kadri ya uwezo wenu anna al-insana idha lam yaqdir ala fi'li al-wajibi kullihi falyaf'al mastata mtu akishindwa kufanya wajib ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia basi anafanya kadri ya uwezo wake famathalan mfano wake yajibu ala al-insani an yusalli qa'iman yani ni wajib juu ya mtu kusali hali ya kuwa amesimama lakini akishindwa kusimama anasali kwa kukaa na katika kukaa pia hafai yani inaweza kuwa mtu anaweza kaa time anaweza simama kwa muda muda kidogo lakini haizi simama sana mtu kama huyu pia hiyo kadri ambaye anaweza simama kusimama kwake ni wajibu miongoni mwa faida ambazo tunapata katika hii hadith انه لا ينبغي للانسان اذا سمع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هل هو واجب او مستحب ni haifai kwa mwanadamu akisikia ama maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ya kwamba hiyo maamrisho ni ya wajib ama ni ya kupendeza ya mustahab. Hafai kuuliza hivyo bali ni mtu afanye kadri ya uwezo wake bila kutofautisha bila kutofautisha baina ya sunna na wajib. Wajib ni juu yako lazima ufanye na sunna pia hata kama sio wajib unafaa usitofautishe uwe ni mwenye kufanya kadri ya uwezo wako anama amara bihi nabii sallallahu alayhi wasallam au naha anhu fa innahu shari'atun na yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha na ame, yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza ni sharia iwe imekuja katika sunna ama imekuja katika Qur'an أن كثرة المسائل سبب لإهلاك للهلاك ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها يعني mtu kuuliza maswali mengi ni sababu ya kuangamia wala siyama isipokuwa na tena hasa katika mambo ambaye mtu hawezi fikia ambaye ni mambo ya ghaib ka asma'illah wa sifatihi kama sifa za Allah na asma majina ya Allah subhanahu wa ta'ala umesikia Allah subhanahu wa ta'ala sami'un mwenye kusikia haufai kufikiria sana wala kuuliza eh kuuliza maswali mengi katika jambo kama hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasikia kama sisi ama hasikii kama sisi. Hiyo yote ni mambo ambayo mtu akiingilia anakuwa ni mwenye, kupate, mwenye kupotea na kuangamia. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.